Naudokis ekskavatoriumi, kad pašalintum statybų šiukšlės iš parko. Nurodyk kelią ekskavatoriui plokščioje lentelėje. Pasisteng apvažiuoti visus gėlių vazonus, medžius ir krūmus. Gali pasitraukti plokščią lentelę, kad matytum visą ekraną. Nurodęs kelią, paspausk starto mygtuką.